بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم इहे असां सूरत यूसुफ अल इस्लाम पढ़ूं पिया हीअ पहिरियूं चारि आयतूं आहिनि जेके पढ़ियूंसीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खां पोइ अलिफ़लाम रा तिल काया तिल किताब ई आयतूं आहिनि जेके पधरे किताब जूं आयतूं आहिनि किताब आहिनि कंदड़ जूं इलाहुनि अरबियनि असां बेशक बेशक असां नाज़िल कयो आहे क़ुर खे अरबियनि अरबीअ में ॿोलीअ में अलक़ुम ताख़िलून हिन जे लाइ त जीअं तव्हां अक़ुलु धारियो जीअं समुझो ॻाल्हि खे जीअं अक़ुलु अचे तव्हांखे ताख़िलु इहे तव्हांखे अकुलु अचे हीअ तव्हांखे समुझ अचे जीअं तव्हां जीअं समुझो ॻाल्हि खे अकुल जे लाइ ॻाल्हि आहे <clears throat> आखिरनि जे लाइ समुझ वारनि जे लाइ हीअ सूरत आहे असां किसो था बयानु करियूं तव्हां तेलक जेको सभिनी खां सुहिणो किसो आहे किसो आहे पर सुहिणो किसो आहे अलक सूरत अलक ससु आहे जेका अठावीह नंबर वाह बि हज़रत मूसा इस्लाम जो मतलक़ि आहे हीअ हज़रत यूसुफ़ इस्लाम जे मतलक़ नहानु नक़ुस न बाहमिलहक़म्फ़ितियतुनि सूरत काफ़ जो नहन नक़ुस् नक़ुस्स अलाइख आसन अलक़स हीअ असीं बयानु था करियूं सूरत तव्हांजे लाइ जेका सभिनी खां सुहिणी सूरत आहे आसनलक़स हिन खे हज़रत यूसुफ़ इस्लाम जो सॼो किसो हिन में सूरत में मौजूदु आहे ॼाण नक़ुस अलाइक आसनल कसस बीमा इलाइक जो असां वही कयो आहे तोॾां हाज़ल क़ुर ही क़ुर وإن كنت من قبله لمن الغافلين ऐं तूं हुएं इन खां अॻु अलबत बेख़बरनि मज़ा गाफ़िलनि मज़ा जंहिंखे ख़बर न हुई यानी क़ौम जेका हुई सॼी हुनजे मुतलिक़ याज़रत नबी सलमल तोखे ख़बर कोन हुई हज़रत यूसुफ़लाम जी जहिड़े डिटेल सां तफ़सील सां असीं तोखे हिन सूरत में हाणे ॿुधाईंदासूं हीअ तफ़सील हीअ सूरत जेका आहे क़ुर शरीफ़ जी हज़रत यूसुफ़लाम जो किसो आहे जीअं पाण ॾिसंदासूं तमामु घणी मुख़्तलिफ़ आहे तौरात खां तौरात में जेको अॻिते पोइ ते ॻाल्हियुनि खे कयो अथऊं जेको सही न विधो अथऊं अलाह ताला हिते सूरत खे पधिरो करे पंहिंजो बयानु कयो आहे ऐं केतिरियूं ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि इन करे उहे माण्हू जेके चवंदा यूदी या नसारा चवंदा हुआ त हीअ जेका सूरत तौरा रसूल जेको आहे किताबु लिखियो आहे जेको पाण पाण ई हथ सां लिखियो अथऊं ईअं चवंदा गाफ़र ईअं था चवनि पाणी हथ सां लिखियो अथसि हीअ जेको आहे कापी कयो अथसि नकुल कयो अथसि मखी टू मखी पंहिंजे बाइबल तां तौर तौरात तां पर हाणे तव्हां पाण ॾिसंदासूं त केतिरियूं ॻाल्हियूं हिन में मुख़्तलिफ़ आहिनि जेके तौरात में न आहिनि ऐं उहे जेके आहिनि से वधीक अकुल ऐं फहम वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं जेके तौरात में ॻाल्हियूं आहिनि से के के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि ऐं अकुल खां ॿाहिरि आहिनि ऐं पंहिंजो ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि उहे अलाह ताला सिधियूं कयूं आहिनि सवली सवलियूं कयूं आहिनि हिन सूरत में पर ॾिसंदासूं केतिरा मौक़ा ईंदा उहो उन वक़्तु असां बयानु कंदासीं त हीअ ॻाल्हि तौरात में ईअं न आहे तौरात में हीअं आहे त हिते क़ुर शरीफ़ में हीअं आहे जीअं तौरात में न आहे पोइ ॾिसंदासूं पाण केतिरा मिसाल आहिनि जेके ईंदा سبحانه فرمائي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن, وإن كنت من قبله لمن الغافلين हाणे इस काल यूसुफ चोथीं आयत पाण पढ़ीसूं जीअं हज़रत यूसुफ अलाम जो क़िसो शुरू थी वञे हलियो त पाण पोइ वरी अॻिते पोइ हिते ॾिसंदासूं ॻाल्हि खे इस काल यूसुफ अली हाणे हिते हज़रत यूसुफ अलाम चए थो उहो ॾींहुं जो ज़िक्र कर या हुन ॾींहं जो यादि कर इस काल यूस जॾहिं इज़ माना जॾहिं काल यूसुफ़ियाबी जॾहिं यूसुफ अलाम पंहिंजे पीउ खे चयो बाबा खे चयो पंहिंजे बाबे खे चयो लिया अबी हे या अब थी हे मुंहिंजा प्यारा पीउ अब थी हिकिड़ो प्यार वारो लफ़्ज़ु आहे अब थी महान मुंहिंजा प्यारा पीउ या अब थी इन्हीअ राए थू मूं ॾिठो आहे अहद अशरा कौ कनि सितारा ॾिठा आहिनि मूं यारहं सितारा ॾिठा आहिनि उहा शम्स ऐं सिज मूं ॾिठो आहे सिॼ अरबी में थींदो मोनस पंहिंजो ऐं कमर जेको आहे सो मुज़र पर हाणे ॻाल्हि अॻिते पोइ थींदी उहा शम्स वल कमर ऐं शम सिज खे ऐं चंड खे ॾिठो अथमि हुउमि उनखे ॾिठो अथमि ली साज दीन त मूंखे सजदो था कनि हाणे इहा ॻाल्हि हिते था झेलू ॻाल्हि खे ऐं पंहिंजो हीअ अलाह ताला यादि थो ॾियारे मोहम्मद सलाहु खे पर पाण ॾिसंदासूं त हिन सूरत में अलाह ताला ॼण बीठो आहे ऐं वेठो बयानु करे हर हर नुक़्ते ते हर लफ़्ज़ हर वाके ते भई फरमाए थो त असीं असां हीअं कयो पोइ असां हीअं कयो पोइ अलाह ताला पंहिंजो पाण हुते ॼण कमेंटेटर बि आहे कहाणी बयानु बि कंदो थो वञे ऐं वरी कमेंटे कमेंट बि कंदो थो वञे हुन ते त इन अहिड़े नमूने सां असां इज़ा ॾींदा आहियूं अहसान करण वारनि खे अहिड़े नमूने सां असां हीअ क पाण कयो आहे असां हज़रत याक़ूब अल यूसुफ़ इस्लाम जे लाइ न त यूसुफ़ खे ख़बर कोन्हे त छा करणु खपे असां कयो आहे असां कयो आहे असां कयो आहे पंहिंजो कमेंटेटर बि बीठो आहे अलाह ताला ख़ुदि जेको आहे कमेंट कंदो थो वञे पंहिंजो ॻाल्हि त ॻाल्हि बि कंदो थो वञे ॻाल्हि ते वरी पाण कमेंट बि कंदो थो वञे अहिड़े नमूने सां पाण ॾिसंदासूं सूरत में अहिड़ो अहिड़ो नमूनो आहे जेको तमामु हिकिड़ो निरालो नमूनो आहे कंहिं हंधि ॿिए ना ॿिए हंधि न आहे हाणे इन ॻाल्हि खे हिते झड़ियूं था ॾिसूं था त तौरात में इहा ॻाल्हि कीअं थी थिए पाण अॻिते पहिरीं बयानु कयोसीं त टे पंहिंजे हज़रत यू आल खे हीअ चारि माइयूं मिलियूं मतिलबु त ॿ हुन जूं घर ॿ हुन जूं बानियूं जेके मज़ा पंहिंजी पहिरीं माई मज़ा लिया जेका वॾी आहे उन मज़ा चारि पहिरीं पुट पोइ वरी ॿ पुट छह हुनमां जा हुआ ऐं वरी पंहिंजे बिलहा मज़ा ॿ पुट ॼा हुआ वरी ज़ुल्फ़ा मज़ा ॿ पुट ॼिया हुआ पंहिंजो वरी ॿ पुट जेके आहिनि हस राहिल अलाम जा सभई थिया वञी ॿारहं पुट जेके इस्बात हिननि खे त चइजे ॿारहं कबीला इन्हनि मज़ा थियनि था हाणे इहे ॿ उहो पाण अॻु में पढ़ी आयासीं उन खां पोइ ॾिठोसीं त जॾहिं पादाम आरान मज़ा मोटियो हज़रत याक़ूब अल इस्लाम पोइ हिनखे रस्ते ते पंहिंजे ईसाऊ हुनजो भाउ जेको वॾो आहे हुन सां मुलाक़ात करे थो ऐं उनखे सत सजदा करे थो इहा ॻाल्हि ज़हन में रखंदा रखंदासीं यादि कंदासीं छो जो हिते हाणे सजदे जी ॻाल्हि जेका कीअं ओचितो थी अची वञे कीअं अंबानमा जी इहा ॻाल्हि अचे थी छो जो हज़रत याक़ूब आल पाण सजदो करे चुको पंहिंजे भाउ खे इसाऊ खे ऐं सॼी फैमिली सां गॾिजी ऐं इहा ॻाल्हि बि ज़हन में रखंदासूं हरियाती तौराती ॻाल्हि ऐं इन खां पोइ याक़ूब अलस्लाम चोटीह चेप्टर में जेको आहे वञे थो वञी रहे थो शख़म जी जॻह आहे हिकिड़ी मतिलबु त उन उन वटि वञी रहे थो पोइ उते हिन जा ॿ पुट जेके आहिनि दीना जे करे हिकिड़ो वॾो ज़ुल्म था कनि छा था कनि पोइ हाणे पाण तौरात में लिखियो पियो आहे असां सॼे शहर खे माण्हुनि खे मर्दनि खे औरतुनि खे ज़ालुनि खे ॿारनि खे पंहिंजो मारे छॾियो पाण ते तोहमत था खणनि या ख़ुदा खे ख़बर आहे त मतिलबु वाक़ई ईअं कयऊं पर जेकॾहिं वाक़ई ईअं कनि हा त पोइ त हुनजो रहणु तमामु मुश्किल थी वञे हलियो पर पोइ तौरात में चए थो त बसि अहिड़ो अलाह ताला हुननि ते दहशत विधी जो पोइ कुझु ई कोन सघिया मतिलबु जेके माण्हू बाक़ी हुआ बरहाल उते ज़ुल्म कयूं पोइ उते इन करे पोइ याक़ूब अल ई खां निकिरी वञिणो पियो वरी ॿिए हंधि हरत इसहक़ल इस्लाम तेसिताईं जहिड़ो हुयो अञा जेसिताईं हीउ अचे पियो पर पोइ हिकु ॿिए जे भर सां नथा रहण लाइ अचो पर इहा बि त हिकु ॻाल्हि हरत ईसाऊ खां परे थो रहे याकू अली इस्लाम ऐं पंहिंजे पीउ बि त वेठो अथसि पंहिंजो जिते हेब्रोन आहे उते संस वारिद साहिबु इसहाक अली इस्लाम उहो बि आहे अञा जहिड़ो बि आहे त पोइ उते कोन्ह थो रहे वरी पोइ ॿिए टे हंधि वञी रहे थो पंहिंजे ते पोइ हुनखे हिते इन जॻहि मस्जिद रहे थो पंहिंजो हज़रत राहील अल इस्लाम खे पुटु ॼाए थो ॼमे थो आख़िरी ॿिन जामीन जेको आहे सो पोइ पाण गुज़ारे थी वञे उनजो वाक़ियो बि हिते थिए थो जिते हाणे बैतल बैतल हम आहे या बैतल हम या इन भरिसां किथे इहो आहे मक़बरो हज़रत राहील अल इस्लाम जो राहील जा ॿारनि ॿार मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिते आहे पोइ हाणे वरी अचनि था पंहिंजो रहनि था अची हिते हिते हज़रत यूसुफ अल वॾो थो थिए हाणे हीअ वञनि था पंहिंजे माल मता खे चाढ़ण जे लाइ निकिरी था वञनि शहरनि खां ॿाहिरि हाणे इहा ॻाल्हि थिए थी हाणे ख्वाबनि जी ॻाल्हि पाण करियूं था त हीअ निकिरी वेंदो हो पंहिंजो हज़रत यूसुफ़ल इस्लाम नंढो हो त पंहिंजे भाउरनि सां तौरात में ईअं थो मालूम थिए त बिलहा ऐं ज़ुल्फा जंहिंजी मतिलबु त उहे जेके बानियूं आहिनि उन्हनि मज़ा जेको औलाद आहे हज़रत याक़ूब इस्लाम खे उन उन उन्हनि सां गॾिजी थो वञे पर हू बि आहिनि पर पोइ उन्हनि खे ॼण चयल आहे उनखे जेके पालण वारी हुई हज़रत राहील अल इस्लाम जी त पोइ उन सां पर पोइ ज़ुल्फ़ा ॿिन्ही सां पोइ इहे ॼण पर हू वॾी मालखियानि जा ॿार आहिनि पंहिंजे लिया लिया जा ॿार जेके आहिनि से वरी पोइ पाण खे मुतबर था सम्झनि छा मतिलबु त हुननि में हिकिड़ी रेसिज़म आहे इन लेवल ते बि हिते पर पोइ छा थो थिए छा नथो थिए पाण खे ख़बर आहे पर पोइ ॼण उते जॾहिं वञे थो हज़रत यूस सां नंढो अञा हिननि सां निकिरी त पोइ वरी ख़बर हूंदो हाणे त हीअ ज़ुल्म था कनि हुते ऐं पंहिंजो लिया जा ॿार जेके आहिनि से बिलहा ऐं ज़ुल्फा जे ॿारनि सां सुठो नथा हलनि इहा ॻाल्हि करे थो अची हज़रत याक़ूब अल सां पोइ इहा ॻाल्हि हुनखे ख़राबु थी लॻे पोइ वरी जहिड़ो ॿेड़ो थिए थो घर में ॿी ॻाल्हि इहा थो करे त पंहिंजो ही जेके आहिनि ज़ुल्म था कनि ढोरनि ते जेके ॿार आहिनि ॿकरियूं आहिनि के रिढियूं आहिनि छा उन्हनि खे ईअं बसि जीअरे खे ईअं ॿूटी कढी ठहणु कुटे कटणु छा करणु उन्हनि खे चुंगू ॾियणु या कहिड़े क़िस्म जूं हालतूं कनि था हुन सां जुठियूं कनि था पोइ इहा ॻाल्हि हज़रत इहो यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजे पीउ खे ॿुधाए थो त हीअ हीअं था ज़ुल्म था कनि इहे नंढे हूंदे जी ॼण ॻाल्हि आहे थोरो पंहिंजो कराची में कोन्हे इहा ॻाल्हि पर तौरात में ॼणी आहे त हू जॾहिं वञे थो हुन सां गॾिजी पोइ वरी पीउ खे अची ख़बर ॿुधाए थो त इहे ईअं था कनि हीअं था कनि पोइ उहा ॻाल्हि वरी हिननि खे बि कोन थी वणे पोइ वरी घर में जहिड़ो थो थिए पोइ इन करे पोइ याक़ूब अल इस्लाम हिनखे मना थो करे पंहिंजो नथो छॾे हिननि वॾनि पुटनि सां हाणे ईअं सम्झूं इहा ॻाल्हि त हुनखे नथो छॾे छो नथो छॾे इन सबब जे करे नथो छॾे पोइ अॻिते पोइ असां आयत जेका पढ़ंदासूं जंहिंजो जंहिंजो आहे त लाइ यहज़न नी अंतज़ाबू बि मूंखे ॻणती थी थिए जो हीउ तव्हां सां निकिरी वञे तव्हां सां हली वञे इन करे ॻणती थी थिए जो हीउ हिननि जा लक्षण ॾिठा अथसि पंहिंजे ॿियनि पुटनि जा पोइ उहे ज़ुल्म था कनि उहे जिठियूं था कनि पोइ सुठो नथा हलनि इन करे थो चए इन इनील इनील या हज़ुम नि तसाबू बि वखाफ़ ऐं या कुकुल पोइ वखाफ़ु या कुल हुज़ैब जी ॻाल्हि बि करे थो पर इन ॻाल्हि कीअं सम्झिजे ॿी ॻाल्हि त ख़्वाब जेके आहिनि से हाणे ॾिसूं था त हज़रत इहा यूसुफ अल सां जॾहिं हिन सां ॿारनि सां वेंदो पोइ वरी ॿार पंहिंजी ॻाल्हियूं कंदा मूं हीउ ख़्वाबु ॾिठो मूं ही ख़्वाबु ॾिठो मूं हू बि ख़्वाबु ॾिसंदा हूंदा या पंहिंजा ख्वा ॿुधाईंदा हूंदा पर उहे उन्हनि जा खावा ॿुधायल कोन्हनि पर हज़रत यूसुफ अल सां ॿारु नंढड़ो आहे ॿारु आहे पर उहो वरी हुननि खे ॿुधाए थो ख्वाबु पंहिंजो पोइ वरी पीउ खे बि अची थो ॿुधाए पाण कॾहिं पीउ खे पहिरीं थो ॿुधाए पोइ ॿ ॿ ॿारनि खे थो ॿुधाए या ॿाहिरिनि खे पहिरियों थो ॿुधाए पोइ त अची पीउ खे ॿुधाए हाणे पहिरीं जेको ख़्वाबु हज़रतीअ यूसुफ अलाम नंढो आहे तौरात जे मिसाल सां उहो इहो थो ॿुधाए अचे त असीं पंहिंजो अन पिया लुणूं ऐं सथियूं गॾु पिया करियूं ऐं पोइ जेको आहे सो तव्हां जूं सथरियूं जेके आहिनि से सभई मुंहिंजे सथरीअ जे चौधारी फ्री थियूं वञनि ऐं पोइ सोई सजदो थियूं कनि हाणे इहा ॻाल्हि वरी हुनखे वणी कोन हू हज़ार नबी जो औलाद हुआ हुनखे सम्झाए त हीअ असां ते हुकूमत थो करणु चाहे या हिन छा आहे हिन जो मतिलबु पोइ हुननि खे इहा ख़राबु लॻी ॻाल्हि त हाणे असांजूं सथरियूं वरी तुंहिंजे सथड़ी खे सलाम कंदियूं इहा कीअं थींदी ॻाल्हि तूं को असांखे असांजे बादशाह थींदे असांजे लाइ तूं वॾो थींदे को मोतबर थींदे असांजो तूं असांखां नंढो आहीं यारहों नंबर आहे तुंहिंजो सम्झो हाणे तूं अहिड़ी ॻाल्हि कीअं आहे पोइ इहा ॻाल्हि हुनखे ॼण ख़राबु थी लॻे पोइ इहा बि ॼण सॼी फैमिली खे ख़बर पइजी थी वञे त इहे ख्वाब अहिड़ा था लहनि इहे अहिड़ा था लहनि इहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं वरी को ॿियो ख्वा जेको तौरात में न आहे पर पोइ उलमा असांजा बि चवनि था या के ॿिया बि त पोइ तौरात जा जेके मुफ़स आहिनि उन्हनि में चई हुजे त पोइ सभिनी खे लठ आहे पोइ लठियूं जेके आहिनि से झुकनि थियूं पोइ हज़रत यूसफ जे साम्हूं लठे जे साम्हूं अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि पोइ साॻी ॼण जी वारी ॻाल्हि जड़ी थी हाणे हीउ जेको थो ॾिसे हज़रत यूसुफ़ अल पाण पंहिंजे याने हिन मज़े ॼण क़ुर शरीफ़ में ॼण आहे त पंहिंजे वालिद साहिब सां इहा ॻाल्हि कयईं हज़रत याक़ूब इस्लाम खे ॼण ॿुधाईं हाणे ज़रूरी न आहे त हज़रत याक़ूब अल अकेलो मिलियो हुजे ज़रूरु फैमिली वारा ॿिया बि माण्हू हूंदा पंहिंजो ख़्वातीन बि हूंदियूं लेडीज़ जेके घर जूं आहिनि उहे उन्हनि मज़ा बि का हूंदी या अकेलो हूंदो थी सघे थो मतिलबु त छा ख़बर आहे ख़बर न आहे पर पोइ इहो ख़्वाब जेको पाण सां पढ़ूं हुयो ॼण उते ॿुधाए थो इसकाल यूसुफ़ लिया बि हे या अब इन रहे थो पंहिंजे पीउ खे चयईं या अभथ थी रहे थो अहद अशर को कबल मूं ॾिठा आहिनि यारहं सितारा पंहिंजो ऐं वशम सवल कमर ली मूं संज चंड मूं ॾिठा आहिनि त मूंखे सजदो था कनि हाणे इहा ॻाल्हि ॿुधायई पंहिंजे पीउ खे हाणे संस हाद साहिब खे चवे थो हज़रत याक़ूब अल इस्लाम या ला तख़्स क क अला इखवती लख हज़रताम हे मुंहिंजा प्यारा पुट इहो किसो न ॿुधाइजांइ हिन ॻाल्हि जी ज़िक्र न कजांइ पंहिंजे ख़्वाब जो अलाह इख़वत कए पंहिंजे भाउरनि जे अॻियां भाउरनि जे साम्हूं फ़क़ीदू लख क़ैदा जो मता तुंहिंजे ख़िलाफ़ का रिथ रिथीन मता का साज़िश सतीन तुंहिंजे ख़िलाफ़ु इन शैतान लिल इंसान अदूबम मुबीन बेशक शैतान जेको आहे सो पधरो दुश्मन आहे पंहिंजो इंसान जो इन करे तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ पंहिंजे भाउरनि खे हाणे पोइ वरी तफ़सीर करे थो ॿुधाए ऐं अहिड़े नमूने सां तोखे अलाह ताला चूंडियो चूंडियो आहे या चूंडींदो तोखे अलाह ताला चूंडियो चूंडींदो रब बुख अलुख ऐं तोखे सेखारियो वेंदो सेखारींदो अहादीस जी तबीर तोखे सेखारींदो अहादीस जो माना ख़्वाब बि आहे ख़्वाबनि जो ताबीर तोखे सेखारींदो पर अहादीस जो मतिलबु आहे त वाकिया जेके थियनि थी थींदी जो जेको आहे सो मफ़हूम तोखे सम्झाईंदो त छा थियण वारो आहे छा थींदो उनखे कहिड़े नमूने सां मो रिजे इंतिज़ामु कीअं कजे यानी हिकिड़ो अॻकथी ॻाल्हि अॻे अॻे अॻे अॻिते जी ॻाल्हि जेका उन सम्झि मज़ा सम्झ में अची वञे हिनखे ऐं उहा वरी सम्झाए त भई हीअं करिणो आहे पोइ हीअं करिणो हीअं करणु खपे त हीअं थींदो ऐं हीअं कबो त हीअं थींदो अहिड़े हिन मन सां अॼुकल्ह तावील अहादी सिमान हिकिड़ो थिंक टैंक जे लिहाज़ खां हिकिड़ो फ़िक्र सोच वीचार वारो माण्हू जेको इंतिज़ाम करे सघे आईंदे जे लाइ फ्यूचर जे लाइ जो उनखे ॾिसी त हालतूं अहिड़ियूं आहिनि अॼु अॼु खां पंज साल सत साल ॾह साल पंद्रहं साल पोइ हीअं थींदो इन करे अहिड़े नमूने सां ईअं करणु खपे हाणे असां वटि जेको आहे मुस्लमान मिलत में जेको आहे तमामु इहो घटि इल्मु आहे घटि इहो शौक़ु आहे इन ॻाल्हि ते तवजो करणु त अॼु खां छा पोइ कजे पोइ कल्ह जेको थी वियो हलियो असीं उन जे सोच वीचार में पिया आहियूं अरे भेण कल्ह त हीअं थी वियो हलियो अॼु जेको थिए पियो त ख़बर ई कोन्हे असांखे सुभाणे छा थींदो हुयोसि त अलाह खे ख़बर आहे सम्झो अहिड़ो हिकिड़ो असांजो जेको हाल आहे भई हज़ार याकूब यूसुफ अल जेको आहे उनखे अलाह ताला ताल अॻु जो सोच वीचार ॾींदो त जेके तहवील अहादीस जी माना आया त जेके हालतूं आहिनि उनखे ई मुंहुं ॾेई सघंदो पोइ इहो ॼण ॼण मिस्र में वेंदो ऐं पंहिंजो कहत खे कहिड़े नमूने सां मुंहुं ॾिजे उहो जेको सॼो प्लान करे ॾेखारींदो सॼो इहा अहिड़े नमूने जी मफ़ूम पर जेके बि विच में ॻाल्हि वाकिया था थियनि उन में हिन जो सोच वीचार फॉर्म जेको आहे सो अॻिते आहे जो अॻु सोचे थो वीचारे थो हाणे हिते पाण ॾिसूं था तौरात में छा लिखियलु आहे तौरात में लिखियलु आहे त हज़रत यूसुफ़ इस्लाम जॾहिं ॿुधाई इहा ॻाल्हि त पोइ वरी फैमिली जे साम्हूं ॻाल्हि ॿुधाई आहे उन वक़्तु जेको आहे सो ॼण हज़रत याकूब याकूब अल इस्लाम चवे थो पंहिंजो छीबे थो हज़रत अल इस्लाम खे कहिड़ी ॻाल्हि थो करीं तुंहिंजी माउ असीं तोखे सचंदो कंदासीं हीअं कंदासूं त पर पोइ चए थो तौरात में लिखियलु आहे त पर उहा ॻाल्हि दिलि में रखे थो हाणे दिलि में रखे थो जो छा मतिलबु आहे त हिन माना त इहा आहे जीअं हाणे ॿई ॻाल्हियूं जेकॾहिं मिलाइजनि त क़ुर शरीफ़ में ॿुधाए थो त हज़रत याकूब यकूबल चए थो त तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ पर पोइ वरी हुन खां रहियो कोन थियो आहे जो वरी ॻाल्हि कई अथसि पोइ वरी सभिनी जे साम्हूं कई अथसि त हुन वक़्तु <laughs> पंहिंजो हज़रत यकूब आले इस्लाम हुनखे छिंबियो आहे त वरी कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे अजाऊं मूं तोखे चयो न कजांइ वरी करी थो इहा ॻाल्हि चयो इअं लफ़्ज़नि में चयो कोन्ह थो पर ॼण छिंबे थो चा असीं तोखे सच थो कंदासीं कंदासीं तूं ईअं थो भाई पर उहा ॼण ॻाल्हि बि करे वियो हलियो पर पोइ तौरात वारो चवे थो त पोइ उहा ॻाल्हि हज़रत याकूब अल दिलि में रखी हाणे दिलि में रखी जो छा मतिलबु आहे यानी उहा ॻाल्हि हुयसि दिलि में पर पोइ अॻिते जेको वाज़ थींदो जॾहिं ॿाहिरि अची चवंदा त यूसुफ खे खाई वियो आहे पंहिंजो बगर त पोइ असां आखू अल साम ॼण त मञी वेंदो हलियो त बराबरि हुनखे बगड़ खाई वियो हलियो हाणे इहो वॾो फ़र्क़ु आहे क़ुर शरीफ़ में ऐं तौरात में ऐं तौरात में ॼण ईअं आहे त बसि हाणे मञी वियो हलियो हुनखे सम्झ में अची वई त वर्क़ई हुनखे बग़ुरु खाई वियो हलियो बसि ख़तमु ॻाल्हि थी वई हली पर हिते यूस याक़ूब अल क़ुर में हुननि जी ॻाल्हि खे मञे नथो इन करे जो हुनखे पक आहे त हीउ जेको ख़्वाबु जेको ॾिठो आहे यूसुफ इस्लाम उहो पूरो थींदो ऐं उन ॻाल्हि जेको सो अञा थींदी ऐं हज़रत याक़ूब यूस इस्लाम खे अलाए हिननि छा कयो आहे कीॾां कयो अथऊं उहा पूरी हुनखे पधरी ख़बर न आहे ऐं जो विकिणी आया की छा कयूं वरी बि मतिलबु जेके बि विच में थियो पोइ हिन सॼी ॻाल्हि जी हिनखे वाक्य जी ख़बर न आहे पर हुननि जी ॻाल्हि ते हुनखे एतबार हज़रत यूसुफ इलाम खे कोन आयो हुन दिलि में हमेशह इहो रहियो ऐं आख़िर ताईं विच में बि त वञो ऐं वञी यूसुफ अल खे ॻोल्हियो ऐं पंहिंजो हुनजे भाउ खे ॻोल्हियो इहे ॻाल्हियूं मतिलबु त हुन आख़िर ताईं कंदो रहियो पर छो जो हुनखे यकीन हो त यूस अलाम जो ख़्वाबु सचो आहे इहो ॼण हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे तौरात में ऐं क़ुर शरीफ़ में हिन ॻाल्हि खे सम्झण जी ॻाल्हि हाणे क़ुर शरीफ़ में अहिड़े नमूने सां जीअं तो ॾिठो आहे ख़्वाब में कज़ा लेख माना अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां अहिड़े तरह इहा तबीक तोखे अलाह ताल चूंडींदो रबु अलिमुख तावील अलहादीस तोखे तावील अहादीस हादीस जो तावील वाक्यनि जो तावील ख़्वानि जो तावील ॿुधाईंदो सेखारींदो भई तिम मुनि अलाइ ऐं तो ते नियामत पंहिंजी पूरी कंदो नियामत पूरी करण जी माना आहे नबूअत तोखे ॾींदो <clears throat> तो ते नबूअत तोखे मिलंदी यतिम नियामत नियामियत उहा रहक अला आल याक़ूब ऐं आल याक़ूब ते नबूअत हाणे हिते हिन सां ॻाल्हि छो मिलाई अथसि जो हज़रत या यूस अलाम जे करे आल याक़ूब खे नबूअत मिलंदी इहो दौरात जा जेके मुफ़सर आहिनि उहे चवनि था त हज़रत यूसुफ़ इस्लाम जे करे हज़रत मूसा अल इस्लाम खे बादशाह जो नबूअत मिली हज़रत दाऊद अल इस्लाम खे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जे करे बादशाह मिली हज़रत अल इस्लाम खे पोइ मतिलबु इहो हिकिड़ो जीअं पाण चवनि फलाणे जे करे फलाणे जे वसीले जे करे पई लफ़्ज़ लफ़्ज़ जेके आहिनि पाण वटि हिते इस्लाम मज़हब खां हिकिड़ो वॾो फितिनो थी विया आहिनि हलिया फलाणे जे मुहाबे फलाणे जे वसीले पोइ के माण्हू वरी हुनखे ॻाल्हि खे सम्झनि नथा मञनि नथा त पोइ हुनखे वरी तकलीफ़ थी थिए त मुहाबो ऐं वसीलो ऐं हीअ ॻाल्हि न करियो पर हिते अचे कज़ालिक यश कर बुक वई वई अल मुख मिन तावील थी अहमद हू अलाइक व अला आली याकूब याकूब जे औलाद ते तुंहिंजे करे इन ॻाल्हि जे करे हिते न नथे हिते ॻाल्हि करण जो कहिड़ो वास्तो आहे जॾहिं इहा वास्तो आहे तॾहिं त इहो ॻाल्हि करे थो याक़ूब इस्लाम त तुंहिंजे करे इहो ईअं थींदो पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी इनशा पोइ इहो थियो वसीलो इहो थियो पंहिंजो मुहाबो मुआबो माला अला अबेख मिन क़बल जीअं तुंहिंजे करे तुंहिंजे वॾनि खे तूं तुंहिंजे करे तुंहिंजे वॾनि खे हज़रत इब्राहिम अल खे हज़रत इसहक़ल इसलाम खे हज़रत याखूबल इसलाम खे तुंहिंजे करे मतिलबु त इहो नंढनि जे करे वॾनि जे मुंहुं ते ॾिठो हिकिड़ी हंधि असीं वियासीं असांजा नौजवान छोकिरा जेके असांजा हथनि अॻियां वॾा थिया पाण उन करे पुटु जा औलाद जा पोइ हाणे चऊं असां सुधरी विया आहियूं पंहिंजे औलाद जे करे इन करे जो असीं चऊं था त असांजो औलाद असांजा लछण ॾिसी ऐं सुठा थिए सुठा थियनि मुस्लमान थियनि हिन जा असांजा लछण बुछड़ा ॾिसी ऐं पाण बि इस्लाम खां पर परे थी वञणु हलिया असां वटि तकरीरूं कयूं वीचारनि छोकिरनि ऐं इहा ॻाल्हि ईअं कयूं छो त असां हिननि पंहिंजे औलाद जे करे असीं साधे थिया आहियूं न त असां कमर लथा पिया असांजा बुछड़ा हुआ ॾाढा ख़राबु कमु कंदा कयासीं पर हाणे असीं हिननि जे करे असीं सुधरिया आहियूं हिननि जे लाइ हाणे इहो मुहाबो थियो त पंहिंजे औलाद जे करे माण्हू ख़ाली थिए थो भई मुंहिंजो औलाद जेको हैसि सुठो हुजे मुंहिंजा ॾिसे न लक्षण त हीअ मूंखे ॾिसंदो त हीउ वञे थो शराब थो पीए कबाब थो खाए हीअ त धूल त मुंह में विझे त पोइ हाणे औलाद बि ईअं पंहिंजो धूल मुंहं में विझंदो पर छा थींदो जहिड़ो ॾिसंदो पीउ खे माउ खे लक्षण जहिड़ा त थींदो पर पोइ जेके हुनजो औलाद हूंदो सालिम हीअं थिए थो सालनि जे मथां जे पोयां बुछड़ा बि अचु थियनि था बुछड़नि जे पोयां साले थियनि था हज़रत इब्राहिम अल जो पीउ आज़र बुत परस्त हज़रत या नू अली जो पुटु जेको आहे सो काफ़र पहिरियों जेको किनार हूंदो पुटु अहिड़े नमूने सां लवनि जे अॻियां सुठा थियनि था सुठनि जे अॻियां लवा थियनि था अहिड़े नमूने सां थिए थी ॻाल्हि पर पोइ इहा ॻाल्हि ईअं सम्झणु घुरिजे त हीअ औलाद जे करे अॻियनि ते बि असरु थिए थो त हिन मथां फलाणो ॼमंदो इन करे हज़त मोहम्मद मुसफ़ा सलाहु हज़त अब्दुला जे जे जे तुख मथां ॼमंदो हज़रत आमिना जे बथन मथां ॼमंदो हज़रत अब्दुल मुतलिब खे उन करे इज़त मिलंदी हर हाशिम खे इन करे इज़त मिलंदी मनी किनारा खे इन करे इज़त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 हाणे ॻाल्हि ॿिए पासे हले थी لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين हीअ कमेंट कमेंट आहे अलाह ताला जे तरफ़ां त बेशक जेके पुछण वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ हज़रत यूस अलाम जे ऐं उनजे भाउरनि जे जे किसे में जेका आयत आहे निशानी आहे हाणे कहिड़ा पुछण वारा जो पुछो यूदियुनि पुछरायो हज़रत रसोल सलाहु खे चयऊं क़ुरेशियुनि खे तव्हां पुछियो नबी पाक सलहम खां हुनजे नाले चऊं त पुछो जेकर नबी आहे त ॿुधाए त अल इस्लाम कहिड़े नमूने सां यूदी कीअं पहुचा याक़ूब अल इस्लाम जो औलाद कीअं वञी मिस्र पहुता ऐं छा थियो हुते कहिड़े नमूने सां त पोइ उहा ॻाल्हि हिते चए थो जेके पुछण वारा आहिनि यानी ऐं नसारा उन्हनि जे लाइ पर ॿियनि जे लाइ बि जेके पुछनि था हीअ निशानी आहे वॾी यूस अलाम ऐं उनजे भाउरनि जे कहाणी में चवंदा ॿाहिरि पाण में सलाह था कनि चवंदा हीअ ॻाल्हि कीअं आहे जो असांजो पीउ जेको आहे सो यूसुफ अल इस्लाम खे ऐं संस भाउ खे भाउ जो नालो क़रानशी में कोन्हे पर हुनजो नालो बिन यामीन आहे जेको असां मिस त असांजे रिवायतुनि में बि असांखे ख़बर आहे तौरात में हुनजो नालो ॼाण अलाए नालनि सां जेकॾहिं पइबो त पोइ हज़ारे नाला आहिनि पोइ क़रशि बि रुगो नालनि सां भरिजी वञे हलियो इन करे ॿियनि जा नाला अलाह ताला नथो वठे पर पोइ जेकॾहिं रिवायतुनि में छा मालूम आहे त चइबो फलाणो माण्हू जेकॾहिं ख़बर न आहे त चइबो ख़बर कोन्हे पर قال असां खां वधीक थो भांइ पंहिंजो असांजो पीउ पंहिंजे यूसुफ़ इस्लाम खे ऐं उनजे भाउ खे यानी ॿिनि जामिन खे यानी राहिल अलाम जे औलाद आहिनि उहो मुहबत हुई हुनजी हर याखू अलाम जी राहिल सां इन करे ऐं पोइ नबूअत इन करे जो इन्हनि मज़ा मिलंदी ऐं साल जेको आहे तालूत अल इस्लाम ऐं पंहिंजो ॿिया बि जेके इहे बिन यामीन जे औलाद मञा थींदा ऐं ॿिया जेके आहिनि से नबी जेको आहे सो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जे औलाद मञा पोइ अहिड़े नमूने सां त उन्हनि जो वधीक अहमियत आहे ॿियनि जे ॿियनि ॿियनि ॿियनि खां पर पोइ लिया जे औलाद मञा हज़रत हूद हूद आहे जेको आहे पंहिंजो ऐं ॿियो बि को आहे जिन जो नालो पोइ हिते अचे थो हालांकि असीं वॾो जथो आहियूं असीं इलाही आहियूं उसा आहियूं माना घणो घणा आहियूं यानी पाण में छह तर्गो पुटु आहे ॿ पुट ज़ुल्फा जा ॿ पुट बिलहाला हाणे सभिनी खे जेके मिलाइजे त हेॾा पुट ऐं हीअ बि न पासे ॿ पुट जिन खे भांए थो से यानी ॿ पुट वधीक थो बांहि मतिलबु त भांहि सभिनी को सभिनी खे थो पाए हुनखे वधीक थो भांए जो नंढा बि आहिनि इन करे ऐं उहा मोहबत वारी जा बि आहिनि इन करे सभिनी ॻाल्हि जे करे हाणे उन सुफ़ां को माण्हू कंहिं माण्हू जे मथे में या ख़राबी अचे थी जो चवे थो पेश थो करे पंहिंजी रिथ त उतुलू यूसुफ़ या यूस खे उछले छॾियो कंहिं अहिड़ी धरती ते जो परे थी वञे हलियो तव्हांजे पीउ जे चहिरे खां त पोइ पोइ तव्हां सुठा साले क़ौम थी वञिजो हलिया यानी हल हे करे इहो बुज़ुर्ग करे वठिजो यानी कतल जो वाक़ियो या उछले छॾण जो वाक़ियो धरती खां परे यूस वारे सां खे पोइ पंहिंजो वरी साले थी वेंदासीं हलिया हाणे इहो हिकिड़ो चङाई ऐं बुछड़ाई जी मिक्स करण जी ॻाल्हि यानी तव्हां को बुछड़े इरादे सां को कमु करियो था उनजो नतीजो बुछड़ो ई थींदो उन नतीजो चङो कोन्ह थींदो ऐं पोइ साले जो तव्हां थी कोन सघंदव इहो सोचे थो न भई असीं साले थींदासूं ऐं बुछड़ाई हिन जी जेका आहे सा पंहिंजो हिनखे ऐं असीं क़तलु करे या हिनखे परते उछले हुन खां पोइ असीं सुठा थी वेंदासीं भला थी वेंदासीं हाणे त ॻाल्हि खे रखूं था अलाह महफ़िलना वर हमना वर ज़ुख़ना वआ फज़ना अला सरत सरातीना